sve o studentskoj tematici. Problematici. Ali ne i matematici. Saznajte u studomatici. Još jednom dobro večer, dragi slušatelji i slušateljice i dobrodošli u još jedno izdanje Studomatike. Večeras su sa mnom u studiju jedna jako proaktivna studentica i jako proaktivan student koji se bave raznim djelatnostima, ali večeras su sa mnom u studiju u ulozi e, predsjednice i zamjenika predsjednika svojih studentskih zborova sastavnica, a to su Ema Karmelić iz studentskog zbora e, sa medicine i Marko Meserić, e, zamjenik iz studentskog zbora tehničkog fakulteta. Pa dobrodošli mi. Dobro večer. Evo ga, zašto su baš oni sa mnom? Pa evo, budući da sam ja i sama članica studentskog e, zbora biotehnologije, onda sam primijetila da ljudi, odnosno studenti, što je najbitnije, e, ne znaju čime se točno mi to bavimo ili uopće da mi postojimo. Tako da evo, danas smo ovdje da educiramo publiku što su to zapravo studentski zborovi. Pa bi ja sad krenula s jednim pitanjem, a to je koliko često kada kažete da se u studentskom zboru ljudi misle da mi tamo pjevamo? Moram priznati, <laughs> iz osobnog iskustva mi se to nikad nije desilo, ali jako često čujem da se drugima e, to dešava. Tako da evo vjerujem da je česta pojava da ljudi zbilja ne znaju na šta se to odnosi kad kažemo studentski zbor. Mislila se radi o nekom pjevačkom zboru, dok smo mi eto u stvari jedno predstavničko tijelo, predstavljamo studente i uglavnom se borimo i branimo njihova prava, trudimo se podići standardi i kvalitetu studiranja i bavimo se uvijek nekakvim aktualnim pitanjima koji se tiču studenata i nastave i problematike u, tom području. Marko, je se tebe dogodilo kada te pa, pitaju u koji si glas? Iz mog iskustva, općenito na mom fakultetu ljudi ne znaju šta je studentski zbor i čime se uopće bavimo, ali desilo se koji put u životu da ljudi kaže da li tamo pjevate. Mislim, čim sam ja došao na ovaj fakultet, ono, prva anketa, studentski zbor, ja mislio to neko pjevanje, pa ono, i sam sam tome svjedočio. Evo, znači, zapravo i mi smo sami isto pomislili na to možda. Tako da evo, čime se zapravo onda bavi jedan studentski zbor? Ema, ti si ovaj, e, krenula pričati o tome, pa možeš malo još e, objasniti koje su točno djelatnosti studentskog zbora? Mhm. pa dobro, evo, znači studentski zbor se sastoji od e, studentskih predstavnika koji su izabrani na studentskim izborima, što je u biti zakonom određeno. studentski izbori provode se svake dvije godine i eto, studenti po određenim izbornim jedinicama biraju druge studente jel da, koji će ih predstavljati u različitim tijelima fakulteta ili sveučilišta ili čak i na državnoj razini. tako da članovi studentskog zbora imaju svoje sjednice, najčešće jednom mjesečno, po potrebi i češće gdje raspravljaju uvijek nekakve aktualne probleme koji se javljaju pri provedbi nastave ili se direktno tiču studenata donose nekakve svoje zaključke i onda predstavnici u različitim tijelima, recimo tipa povjerenstva za nastavu ili povjerenstva za kvalitetu i standard, pri fakultetu ili pri, suči, ili pri sveučilištu predstavljaju te stavove. Pa sad budući da si rekla da je to sad puno administracije, administracije, ima li nešto zabavno čime se studentski zbor bavi, možda neka brucošijada, Marko? Pa evo, mi na studentskom zboru na tehničkom fakultetu, sutra nam je brucošijada, gdje smo prvi put organizirali zajedničku brcošijadu tehničkog, pomorskog i građevinskog fakulteta, te vas ujedno sad i sve pozivam da sutra u 21 sat prisustvovate naše Brcošijade na Pomorskom fakultetu. Evo, ima slijedi i Brcošijada medicine. Tako je, idući petak, 17.11. u Karolini e, imamo Brcošijadu medicinskog fakulteta u Rijeci, ali evo kad se već pitala koje još zabavne događaje imamo, imamo ih zaista e, mnogo a prvi idući koji nam e, slijedi je 24.11. E, u Guvernerovoj palači imamo humanitarni koncert studenta medicine gdje svi studenti e, medicinari koji su eto tako talentirani muzički išli su možda u srednju glazbenu ili se bave pjevanjem i sviranjem imaju priliku iskazati svoj talenti i nastupiti i to zaista evo iz godine u godinu bude sve bolji i kvalitetniji događaj te također onda tjedan nakon 8.12. planiramo na medicinskom fakultetu imati e, zabavu također studenta medicine koja se zove krvavica i ne tamo ne prodajemo krvavice e, i ne jedemo krvavice e, već se ona tako zove da bi asocirala i motivirala i ukazala na važnost darivanja krvi tako da u tom projektu koji se u biti zove Kapi života e, organiziramo e, darivanje krvi na fakultetu, a i mjerenje tlaka, e, u krvnog tlaka i šećera u krvi na javnim mjestima. To je namijenjeno dakle građanima i svim slučajnim prolaznicima i promoviramo brigu o kardiovaskularnom zdravlju. znači sigurno na krvavici se ne daje krv, jel tako? Ne, ne, ne, na krvavici se ne daje, ali... Nego prije krvavice. Da. <laughs> Dobro, da raščistimo kao da nije ono kao sad idem na partija, Bošćete ne me. pijemo krv <laughs> studentima na partiju, ne. Evo, Marko, ima li e, studentski zbor tehničkog fakulteta još ovako neke zanimljive događanje, e, događaje ili ipak to ovaj, pa, studentski zbor tehničkog fakulteta u prošloj godini, pa možemo sad već nazvati ovoj godine radi niz projekata. Je sigurno da manje od medicine, što moram pohvaliti medicinu Hvala. na njihovim projektima. Ali sad će uskoro slijediti još jedan tradicionalni projekt posjet Zagrebačkoj tvrtki Rimac gdje studenti se zapravo upoznaju sa novim tehnologijama, gdje ono što nauče na predavanju i vježbama mogu negdje iskoristiti u stvarnom životu. Nakon toga, to je već sljedeće godine, nam slijedi najveći projekt, to je elektrijada, gdje studente vodimo na natjecanja u znanju i sportu. To je balkansko natjecanje gdje sudjeluju i Srbija, Slovenija, e, Crna Gora i između ostaloga tamo stvarujemo dobre rezultate. Odlično, znači ima, ima i zabavnih stvari, nije samo ono, e sad ću tu samo neku, neke papire čitati, nego ću se malo i zabaviti, to je zapravo odlično. A ja vas pitala koja je razlika između studentskog zbora sastavnice i studentskog zbora sveučilišta u Rijeci? Dakle, na studentskom zboru sastavnice tamo studenti sudjeluju u izvršnim tijelima fakulteta, dok kod studentskog zbora sveučilišta studenti sudjeluju u izvršnim tijelima sveučilišta. Mislim da je to najbitnija razlika. Ok, znači e, je po jedan ili dva predstavnika sa studentskog zbora sastavnice ulazi u sastavni, ulazi u znači studentski zbor sveučilišta. Tako, Tako je. E, dakle, e, koji su projekti koji imate, a da nekako su, mislim rekli smo koji su projekti, nego koji je nekako najznačajniji da vam je najbolji od svega toga, baš čime se bavi baš studentski zbor? Šta onda, brucaš ja da bi možda... Pa dobro, e, u biti ne bi voljela naglašavati da se <laughs> studentski zbor bavi samo organizacijom e, zabavi i fešti. E, naravno, bavimo se i puno ozbiljnim poslom. Možda bih navela sad kao evo jedno vrlo aktualno događanje da se pri sveučilištu, <clears throat> odnosno pri stručnom vijeću sveučilišta na kojem sudjeluju svi prodekani za nastavu, trenutno raspravlja o promjenama pravilnika u studiju. To je dakle pravilnik koji određuje sve važne stvari vezane u studente i nastavu. Tako da eto, e, i naš glas <laughs> se tu čuje i vodimo rasprave o tome s čime smo zadovoljni, s čime nismo, što bi se moglo promijeniti. Tako da prigotovo u svakom tijelu, znači imamo studentske predstavnike i u Senatu sveučilišta što je najviše tijelo pri e, sveučilištu imamo studentske predstavnike u Hrvatskom studentskom zboru, pa onda e, pak imamo i predstavnike u raznim e, ministarstvima i povjerenstvima pri ministarstvu gdje se zbilja jako puno radi na, i sudjeluje na tim problemima koje imamo i na raznim promjenama i zakona i pravilnika. E, što je to sve vrlo <clears throat> važno za studente i važno je da se u svemu tome čuje studentski glas, a ne samo glas nekih odraslih <laughs> profesora koji se možda često i ne mogu staviti više u naše cipele, kako bi se reklo. Znači, stvarno sudjelujete u jako eh, ozbiljnim eh, pitanjima vezanim za studente. Znači, i bitno je možda reći da, da mi kao studentski zborovi, eh, da, da studenti stvarno mogu reći ono što ih muči i da ćemo ih mi se slušati nekako, jer često mislim da, da tu dođe do neke miskomunikacije, da nam se ne mogu obratiti ili ne znaju kome, pa nekako bi možda bilo dobro reći da smo mi ta prva stepenica. Slažite li se? Tako je. Treba uvijek znati kad nešto ne valja, neku možda hjerarhiju ili put kojim se <laughs> krenuti žaliti, odnosno rješavati taj problem. Tako da svakako možda prva stepenica bi uvijek bila kontaktiranje svog studentskog predstavnika ili studentskog pravobranitelja, pa onda možda predsjednika studentskog zbora E, na svojoj sastavnici, dakle na svom fakultetu i onda ako niti tu e, se ne uspije doći do nekakvog rješenja, onda kontaktirati studentske predstavnike pri sveučilištu. Mm. E, a na koji način educirate brutoše o svom postojanju i svojim djelatnostima, budući da ono brucoši dođu, oni su svi zbunjeni, ne znaju ni diće ni šta će, Marko je prvi isto rekao da je mislio da se tamo pjeva, na koji način onda pokušate doći do njih? Pa evo, mi Brucoše educiramo odmah već na upisima i dajemo nekakve letke čime se studentski zbor bavi, te odmah tu i projekat studentskog zbora sveučilišta u Rijeci kam za Brucoše Ribro, te odmah sa tim ih educiramo da to, to je dvodnevni e, projekt koji je ove godine bio u Uvali Skot gdje smo educirali Brucoše o studentskim predstavnicima te kako napisati dobar projekt, kako napisati dobar seminar, te sve ostale potrebne informacije koje su im bitne da bi mogli započeti svoje studiranje. Ja. Ema, imate možda vi još neki program na faksu baš, a ne samo ovaj... Pa dobro, na početku kada eh, Brucoši je dođu na fakultet, eh, također se prvi put sa nama kao predstavnicima susretnu uh, na upisima gdje mi baš radimo pomažući tetama iz referade na upisima, tako da im ovdje tamo već odgovaramo na silna pitanja onda mi odmah napravimo i Facebook e, grupu, e, čisto kao kanal za lakše informiranje i komunikaciju s njima, gdje opet odgovaram uvijek na njihova pitanja, a zaista ih ima mnogo. Kada dođu na fakultet, e, uprava fakulteta, dakle dekani, prodekani ih pozdrave na uvodnom predavanju, gdje također im se obrati predsjednik studentskog zbora s nekoliko riječi, Ehm, i može održati jel da onda i prezentaciju o studentskom predstavništvu i studentskom aktivizmu i svim našim aktivnostima. Ehm, naravno oni su onda u tim trenucima još uvijek prestrašeni i ne znaju točno šta ih je snašlo i ono na jedno uho uđe, na drugo mhm. izađe. Ehm, no mi se onda trudimo stvarno kroz eto kroz daljnje prezentiranje naših projekata njima i kroz eh, jednostavno dijeljenje razno raznih ivenata preko Facebooka proširiti vijest o našim projektima. Ja, Marko, kako vi to radite? Pa evo, isto tako kao je Ema je rekla da preko Facebooka većinom svi projekti koje ne dolaze inače se objavljuju na Facebooku te studenti za studentski zbor najviše saznaju preko projekta koje mi organiziramo, to su većinom nekakva putovanja u 3. maj, kao što sam rekao, Rimac, pa u Njemačku, Italiju, gdje studenti se zapravo poznaju sa tvrtkama. Mm. E, nakon ovih svih silnih informacija mislim da je vrijeme za malu pauzu uz kralja Fanka Dina Dvornika, a mi onda kasnije nastavljamo sa još informacija o studentskim zborovima. Evo, vraćamo se u e, program Studomatike. Za sve vas koji ste se tek sad uključili, sa mnom u studiju su Ema Karmelić i student, predsjednica Studentskog zbora medicine i Marko Mesarić, zamjenik predsjednika Studentskog zbora tehničkog faksa, faksa fakulteta. Malo sam prešla već na žargone ove studentske, e, ali e, i pričamo dakle o tome što su to studentski zborovi i čime se studentski zborovi bave. Pa bi ja sad nastavila s pitanjima, a to je koja je razlika između studentskog zbora i studentske udruge? Pa evo, moram priznat da se u biti e, te dvije stvari često nekako i preklapaju, ali osnovna je razlika u tome što je studentski zbor jedno predstavničko tijelo, e, dok su studentske udruge više neformalne i one se bave organiziranjem razno raznih studentskih projekata. Doslovno evo može se organizirati šta god vam padne na pamet, <laughs> a da je od neke koristi e, za studente i studentsku populaciju ili pak građane no, kao što sam rekla, vrlo često broj možda tih najaktivnijih studenata i nije toliko velik kad se pogleda ukupni broj studenata na sveučilištu, pa se tako jako često ti studenti preklapaju. Dakle, članovi studentskog zbora su često i članovi udruge. Ali također i studentski zborovi mogu organizirati svoje projekte, tako da jedina veća razlika bi bila to što je zbilja studentski zbor stavlja naglasak na jedan e, na predstavljanje u različitim tijelima, pri fakultetu ili pri sveučilištu, dok su eto, e, udruge zbilja orijentirane isključivo na projekte. A postoji li razlika između prijave e, projekata kad ga prijavljuje na, na neke natječaje između studentskog zbora i udruge? Pa studentski zbor općenito može prijaviti to je sve udruge i studentski zbori, zborovi mogu prijavljivati svoje projekte na natječaj studentskog zbora sveučilišta. No mislim da je najveća prednost udruge to što oni mogu prijavljivati svoje projekte i na županiju, na državu, na HEP, grad ili na bilo koje druge izvore financiranja te dobivati druge donacije. E, dakle, zapravo što se tiče prijave na natječaj studentskog zbora, otprilike znači to je isto. Da, eto možda ovo što je Marko rekao, ali razlika u tome što dakle, studentski zborovi nemaju svoju autonomiju, oni spadaju pod fakultet, dok studentske udruge imaju svoju autonomiju, oni imaju svoj račun, imaju svoj mogu no eto upravljati e, novcima koji legnu na njihov račun ajmo to tako reći e, tako da možda i to razlika da se lakše recimo na ovaj studentski natječaj studentskog zbora sveučilišta za sufinanciranje studentskih projekata primamo prijave i jednog i drugog tijela dok možda neke druge e, firme će prije dati udruzi nego studentskom zboru ali dobro, to zbilja ovisi od situacije do situacije. E, a postoji li neko ograničenje koliko udruga može postojati na jednom fakultetu? Mislim ne da ne bi trebalo nikakvih biti zakonskih okvira. E. Jer općenito, kao što je Ema rekla, udruga nije vezana uz fakultet, je potpuno neovisno tijelo. Da. E, a koliko udruga broji uh, medicina? Uh, čekaj da ih nabrojim. Dakle, imamo udrugu FOS Medri, uh, FOS skraćenica za fakultetski odbor svih studenata. To je naša najstarija udruga, ima otprilike 60 godina, u stvari od kad je i fakulteta. Tako da zbilja mislim da je to najstarija udruga na sveučilištu, ako ne i šire. Um, zatim imamo udrugu Kromsik Rijeka, uh, to je udruga koja eto, prvenstveno se bavi organiziranjem međunarodnih razmjena studenata medicine. Zatim naši uh, studenti sa dentalne medicine imaju svoju udrugu um, studenata dentalne medicine. Um, i još imamo SOS, uh, to je to tako iz FOSA se izdvojio, taj naš sportski ogranak u svoju udrugu uh, i oni se isključivo bave organizacijom sportskih turnira i natjecanja i nadam se da nisam nikog zaboravila da se ne uvrijedi. <laughs> Dobro, ima vas puno, ima puno je udruga, za, za svakog po nešto. Da, da. A Marko, ima li tehnički fakultet svoju udrugu? Pa evo, do sad nije imao, ali moramo se pohvaliti da smo ove godine osnovali udrugu. Evo, pa udrugu, čestitam na e, tome. <laughs> udruga Ritih i moram ovdje isto reći koja je bila smisao uopće kako je nastala ideja za udrugu. Mi smo fakultet koji, mi smo jedini fakultet u Hrvatskoj koji činimo četiri smjera, strojarstvo, brodogradnju, elektrotehniku i računarstvo te samim time da ih povežemo je, u jednu udrugu, mislim da možemo jako puno sami sebi pomoći. Isto tu djeluju četiri tima, Ritech Racing Team, Adria Hydrofoil, uh, samo sekunda, Waterbike Team i Drone Team. Te ukoliko bi sva četiri tima mi povezali u udrugu, mislim da bi pomogli što se tiče sponzorstva, financiranja, te bilo kojih drugih bilo koje druge pomoći i ti se isto malo zbunio, znači i tehnički je jako aktivan, što je zapravo super stvarno da vas imamo ovdje, da mi predstavljate dva tako odlična fakulteta sa toliko puno proaktivnih studenata, tako da stvarno pohvalno jako. Hvala. Ja bih da se sad vratimo malo još na studentske zborove e, i da mi kažete koliko je studenta u svakom studentskom zboru, je li to ograničeno nekim čimbenicima ili je, ne znam, na svim fakultetima po pet studenata? Pa općenito bi u studentskom zboru je predlaže se da uvijek bude onoliko članova koliko ljudi treba sjediti u tijelima, u, tijelima fakulteta, odnosno u tijelima najveće tijelo fakultetsko vijeće. Pa red studentski zbor tehničkog fakulteta trenutno sad broji 15 članova, no u 12. ili 1. mjesecu se raspisuju dodatni izbori gdje ćemo još raspisati dodatna četiri člana jer se, jer se fakultetsko vijeće tehničkog fakulteta malo proširilo. Da, kod nas je ovo što je Marko rekao, dakle po zakonu e, svako tijelo e, službeno, odnosno javno koje se bavi studentskim pitanjima trebalo bi uključivati minimalno 15% studentskih predstavnika. Tako da to onda ovisi o broju, e, o broju članova svakog fakultetskog vijeća na pojedinom fakultetu, koliko će onda oni imati studenata. Konkretno na medicini nas ima 18 predstavnika plus 18 zamjenika, znači ukupno 36 E, studenata e, u fakultetskom vijeću, odnosno 18 njih s pravom glasa, a onda najčešće, kao što je Marko rekao, toliki broj bude i u studentskom zboru. Tako da nas ima dosta. Naravno, često se onda desi da neki studenti diplomiraju jer mandati su na dvije godine, pa se desi da je to netko u toj svojoj drugoj godini diplomira, pa onda može doći do problema da, da nam nedostaje kvorum i onda se mogu raspisati izvanredni studentski izbori. A kako neko onda može postati član studentskog zbora i je li ono kao jednostavno samo će se prijaviti na natječaj ili se tu skuplja neka dokumentacija prije? Evo kao što je Ema rekla, studentski izbori se raspisuje svake dvije godine. To je većinom bude u petom, šestom mjesecu. Potrebna dokumentacija je da student koji se prijavljuje mora minimalno u dvije godine skupiti 60, 60 ECTS-a potvrda da je student tog fakulteta te nekakav CV da mogu stu, ostali studenti vidjeti da li zapravo on kompetentan kandidat. Te moraju skupiti minimalno 10% potpisa svoje izborne jedinice. Znači ima ipak, e, ako se neko odluči, nije to samo sad ću, ne znam, do ponoći je rok, sad je osam na večer pa ću se prijaviti, nego stvarno ipak e, to je jedan mali proces. Znači treba to, trebaju ljudi shvatiti ozbiljno. Pa mislim da da, ali opet ti izbori se najavljuju već dva, tri mjeseca unaprijed, te svaki ko se želi, svatko ko se želi prijaviti na, na vrijeme može svu dokumentaciju nabaviti. Ne bi trebalo znači, biti problema oko toga. A, a zašto ste se vi prijavili u studentski zbor? Koja vam je bila motivacija da se prijavite i preuzmete zapravo tako jednu bitnu e, i veliku odgovornost na sebe? Pa evo sad se pokušavam sjetiti. <laughs> ja sam se uključila već dosta rano. U biti pri kraju svoje druge godine su se održali, pri kraju moje druge godine su se održali studentski izbori, da sam onda službeno odabrana za predstavnika, ali ne mogu reći s koje točno motivacije, ja sam već i puno ranije u stvari vršila nekako tu dužnost a ne znam, vjerovatno sam karakterno <laughs> takav tip osobe pa me nekako sve vodilo u tom smjeru. Ehm, mogu reći da sam ambiciozna i da eto, volim braniti tuđa prava <laughs> i zalagati se za, za boljitak i, i popravljanje situacije i problema, tako da eto, nekako me sve vodilo u tom smjeru. A Marko? Pa evo, kod mene je situacija potpuno suprotna. Kod mene je sve krenulo na preporuku jednog prijatelja koji je rekao pa ajde probaj nekakav projekt, vidi kako je, ako nije izađeš i to je to. Pa nakon toga što je on to rekao, tako je krenuo prvo studentski zbor, pa jedna udruga, treća udruga, četvrta udruga. mislim da je sad malo već kraj tome da više ne može više od tih četiri ići. Mm. Tako da ja mislim da sve krene na preporuku nekog prijatelja u većini slučajeva. Da, jer onda oni vas i upute e, što je to zapravo studentski zbor i čime se bave, jer evo, nije, nije tad bilo ove emisije koja bi ih uputila u to. A kako bi trebao izgledati jedan idealan e, kandidat ili jedan idealan član studentskog zbora? Šta, koje bi, koji bi njegovi prioriteti trebali biti? Pa mislim da mora imati nekakvu ideju prvo. Šta želi napraviti, kakav prvi, to je svi koji se prijavljujemo negdje želimo nešku promjenu napraviti. Ne želimo biti stacionarni, želimo nešto promijeniti da se nas po nečemu pamti. Te mislim da takav kandidat mora imati vjeru u sebi da nešto može napraviti. Ema? Ja bi se nadovezala na to, dakle slažem se sa onime što je rekao, ali ako baš moramo odabrati e, jednu vještinu ili karakteristiku dobrog studentskog predstavnika, to bi definitivno bile komunikacijske vještine. Jer, e, dakle, nije lako e, suprotstaviti se profesorima, pogotovo ne za vrijeme nastave, a završni ispit tek slijedi. pogotovo ako je to usmeni završni ispit tako da svakako je ključ u dobroj e, komunikaciji i nekakvom lobiranju, e, uvijek argumentirano naravno, ali i konstruktivno i bez nekakvog e, svađanja, jel da, nego uvijek nekako ponizno i skromno treba ući u te razgovore i polemike. A imate neke anegdote svoje za kraj, nešto što vam se dogodilo u studentskom zboru ili možda u udruzi, nešto smiješno ili, ili ne znam, ako ste se nekad zbunili ili to što si Ema što si ti rekla, da si se suprostavila možda nekom profesoru, a onda da je on onako rekao kao, aj e, sad neš proći završni ispit, kao... Na sreću to mi se nije desilo, ali ovoga moram priznati da me nekako <laughs> sve više strah da se neću moći zaposliti ovdje kasnije. Pa šalim se. moram priznati ja sam stvarno, evo, meni o, ja sam na šestoj godini medicine, dakle zadnja godina, a stvarno sam od prve godine već bila aktivna u našoj udruzi i projektima tako da tih situacija je sigurno bilo mnogo, no evo, trenutno mi baš niti jedna ne pada na pamet. Marko? Stvarno, kod mene ni jedno ne pada na pamet, ali stvarno ni jedna. E, a koja bi onda recimo bila stvar nekako, koju si naučio odavdje, koju možeš primijeniti u svaku, u, dalje u životu? Pa mislim da se upurno, upornost isplati. Mislim da ono što se želi napraviti, da se uvijek može napraviti, samo je potrebno nekad malo više, nekad malo manje vremena. Ali na kraju u konačnici ispadne uvijek sve dobro. Ema, imaš ti za kraj jednu, ono, kao što, najbolje što si naučila? Uh, pa ne znam, ja sam kroz cijeli ovaj period i proces studiranja, mislim, jako sazrila kao osoba i sve ovo nekako pomoglo da me izgradi i sigurno sam, eto, poboljšala svoje i komunikacijske vještine koje sam spomenula i, i vještine argumentiranja borbe za tuđa prava, često kad se, da recimo možda je najveći izazov kad trebaš braniti mišljenje većine, a ti se baš onako iz temelja ne slažeš s time. Ali eto, to je izazov isto kojeg sam naučila i s kojim sam se susrela. A možda jedna misao za kraj bi bila ta da evo za sve one koji slušaju, ako su mlađi i nisu još, ako su studenti i nisu još ga uključeni u studentske udruge ili studentske zborove, da se svakako uključe i da učine nešto za sebe što će ih razlikovati od e, drugih drugih ljudi koji će im kasnije biti e, e, kompeticija na, na mjestu za posao. eto i najmanja sitnica će im možda promijeniti život, a da to niti ne očekuju. Super ste to rekla, baš mi se, baš mi se sviđa, sve bi potpisala bi to Ja, hvala vam puno što ste došli, što ste gostovali, što ste uputili eh, i studente i druge slušatelje i slušateljice u to čime se mi bavimo, eh, što smo sve naučili i što se zapravo na kraju Ema si baš lijepo zaokružila i ovu moju misao, eh, da, da, ste potaknuli studente možda i da se prijave, da nauče nešto novo, da, da se izgrade kao osobe. Tako da hvala vam puno što ste došli. Hvala, Hvala vama što ste pozvali. Evo. A vi ostanite uz program Radija Sove. Sve o studentskoj tematici. Problematici. Ali ne i matematici. Saznajte u studomatici.